vaciptir yani farzdır. İkincisi ise iltika el hitaneyn. Erkeğin ve kadının ferçleri birbirine değerse o zaman gusül nedir? Vaciptir. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل erkek kadının dört azası arasına oturduğu zaman. Ve buradaki dört aza arasında birçok görüşler var. Bazı alimler demişler ki buradaki dört şuab dediği ey dört aza dedikleri veyahut da dediği bazı alimler demişler ki kadının ayakları ile kadının elleridir. Bazı alimler demişler ki kadının iki fercinin iki tarafı ile iki bacağıdır. Tamam mı? El mühim yani bir erkek bir erkek evli bir erkek hanımıyla nasıl ciba yapıyorsa ve her iki cinsin ferşleri birbirine değiyorsa o zaman meni gelmezse de gusül yapmak farzdır, vaciptir. Anlaşılıyor mu? Ve bu konuyla ilgili birçok sorular sorulduk. Bazı gençler, genç evliler daha doğrusu, mesela hemen şehvetinin veyahut da meninin gelmesini istemiyor. Hap kullanıyorlar. Ve bu hap meniyi geciktirir. Ancak lezzeti, lezzeti duymakla beraber. Yani mesela 5 dakika hanımıyla veyahut da hanım kocasıyla sevişeceğine yarım saat, bir saate kadar bunu ne yapıyor? Bu aldıkları hap ertelettiriyor. Ve burada meni gelmiyor. Meni gelmeyince de ne yapıyor? Her ikisi de şehvetlerini aldılar. Tamam mı? Ve kalkıyorlar meni gelmediğinden dolayı sanıyorlar ki burada gusül gerektirmiyor. Halbuki burada her ne kadar meni gelmiyorsa da gusül vaciptir. Niçin? Çünkü diyor ki aleyhissalatü vesselam إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أخرجه البخاري ومسلم ve bu hadisi İmam Bukhari ile İmam Müslim rahimahumullah sahih kitaplarında rivayet ediyorlar. وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعابها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل اي بير erkek hanımının dört azası arasına oturup tamam mı ومس الختان الختان erkeğin ferci قادن فرجنا değerse ve أنجكي önceki dersimizde demiştik ki erkeğin fercini haşefeyi saymıştık. Yani erkeğin bütün e, erkeğin zekerin hepsinin girmesine gerek yok. Erkeğin zeke, erkek erkeğin zekerin ucu han, kadının fercine girerse o zaman diyor ki Ummena Aişe radıyallahu anh bu soru üzerine aleyhisselam diyor ki fakat vacib el gusul. O zaman gusul vaciptir. İster meni gelsin ister gelmesin. İster erkek bütün zekerini kadının fercine girdirsin ister girdirmesin. Yani o haşefe veyahut da hitenin hitenin altı e, altında olan yani ucu denen baş kadının fercine girdikten sonra meni gelmezse de gusül vaciptir. Yani farzdır. Ee, ben bu bir rivayeti bilmiyorum. Hazreti Osman'ın hadisi değil mi hocam? E zaten, e zaten biz dedik ya yani eğer ister meni gelsin ister gelmezsin her iki hiten birbirine değdikten sonra usul vaciptir. Tamam mı? Her iki hiten. Buradaki hitenden kasıt tamam mı? E, anlıyorsunuz. Ha? Hepiniz evlisiniz genelde. İki hiten kadın yani erkeğin zekerinin ucu kadının fercinin uç tarafları. Erkeğin zekerinin ucu kadının fercinin uç taraflarına girerse meni gelmezse de gusül vaciptir. Çünkü diyor ki Ümmene e, e, Aişe sorusuna Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İze celese beyne şuabihel arba ve messel hitanul hitan dikkat ediniz. Messe demek ey dokundurursa veyahut da içine girerse. Fakat vecebül gusül. Burada gusül vaciptir ister meni gelsin ister gelmesin. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختنان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل إذا التقى الختنان kadının ferciyle erkeğin ferci birbirine değerse tamam mı? Ve tevaretel haşefe ey erkeğin zekerenin ucu kadının fercin içine girdikten sonra hepsinin girmesine gerek kalmıyor. O an için fevaceb el gusul gusul vaciptir meni gelmezse bile. Tamam mı? وعن حبيب بن شهاب عن أبيه قال سألت أبا هريرة ما يجيب الغسل غسلü gerektiren şey nedir? فقال إذا غابت المضرة والمدورة المدورة erkeğin zekerinin ucudur. Yani erkeğin zekerinin ucu yuvarlaktır. Öyle değil mi? Kadının ferci ise uzunlamasınadır. Erkeğin ise yuvarlaktır. Ve burada diyor ki Ebu Hureyre erkeğin ucunun, zekerinin ucunun yuvarlak tarafı diyor kadının fercine girerse husul vaciptir. İster meni insin, ister meni gelmesin. İster meni gelsin, ister gelmesin. <clears throat> Kale Nevevi Rahimahullah fil mecmu' Biliyorsunuz İmam Nevevi Rahimahullah hafız ve büyük muhaddisler içerisinde tanınan bir alimdir. Aynı zamanda İmam Şafii'nin mezhebine mensup bir alim. Kendisi Abu e, İmam Şafii'nin mezhebine mensup olmasına rağmen sahih hadise bağlıdır rahimahullah. Ey sahih hadisi gördüğü zaman kendi imamının iştihadının e, hadisle çatıştığı zaman imamın iştihadını bırakıyor, hadise sarılıyor. <clears throat> Ve burada diyor ki İmam Nevi rahimahullah vücubul gusul ve cemi'il ahkamil muteallika bil cima' yuştarat fiha tagyib el haşefe guslun farz olması ve yokta gerektirmesi için diyor mutlak manada erkeğin haşefesi kadının fercine girmesi gerekiyor. Tamam mı? O zaman nasıl anlaşılıyor burada? Eğer erkek erkek kadının fercinin üstünden kadının fercinin üstünden şehvetini getirmek istiyorsa o zaman meni gelmeden yıkanmak vacip değildir. Örneğin fercinin üst tarafı. içi değil. Fercinin üst tarafı erkek buradan fercine girdirmeden, ey haşefeyi kadının fercine girdirmeden buradan şehvetini almak istiyorsa o zaman meninin gelmesi şarttır. Ey meni gelmeden ona gusül yoktur. Ama zekeri haşefenin içine şey kadının fercin içe, içerisinde haşefe kaybolduktan sonra o zaman ister gusül gel, e, e, ister meni gelsin, ister gelmezsin o zaman yıkanması üzerinde vaciptir, farzdır.